Psalm 127, Canticum Gratum. Beati omnes qui timant Dominum, qui ambulant in viis eos. Labores manuum tuarum, quia mando cabis. Beatus es, et bene tibi erit. Uxa tua, sicud vitis abundans, in leteribus domus tuae filii tui sicut novelle olivarum in circuitu mense tue. Ece, sic benedicetur homo qui timet dominum. Benedicat tibi dominus exion, et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae, et videas filios filiorum tuorum. Pacem super Israel.